Europak eskualde bakoitzari eskatzen dio arlo batean bere iztea berrikuntza laguntzeko. Eskualde bakoitzak bere ikerketa eramana du bere aldetik, eta orain, hiru eskualdeen artean zer egin dezaketen elgarrekin lehiakorrak izateko ikusten ari dira. Hori da, kompetitibekoren helburua eta hiru urteko misioan bide erdian dira. Beinat jauregi, baionako merkatal eta industria ganberan proiektu eramailea da. Bon, eh, eh, eh, Gera, publiko zabalerentzat, nahiko komplikatoa dela, eranen nuke, memento batez, Europa gali zuen Euskalde eh, guzieri espezializatzea zerbaitean berrikuntza laguntzeko eta usatzeko. Eta berrikuntza horietatik abiatzen gira, bakutsak egina du bere aldean, eh, Akitania bere aldetik, Euskadik ere eta Nafarroak ere, eta mm, simpliki eh, nahi duguna kompetitivekon egin, da hiruen artean zer egitenan dugun elkarlan gisa. Eta bakutsaren ba, indarrak nundiren, eta hula elgarri eh, maitea eta usatzea, merkatu berriak irekitzeko berrikuntzaren bidez. Eta beraz, nondira indar nagusiak? Orduan, bon, estudioa egine izan da, eta hor, uh, ateratzen dira hiru ardatz. Txekin behar da, batetik, bai politikoekin itzekin da, eta bestetik, eunta amabi enpresa, laborategi eta kluster eta agentzia batzuk ikustean. Duenen ustailean, finkatu ditugu hiru ardatz. Bat da, agroelikadura, digital mailan, nola egiten duen biharko laborantzak, uh, ekoizteko uh, Eh, sistemetan edo kontsumir zailearen zat ze informazioa ikartzen dugun numerikoaren bitartez, ikusten dugu ba, gehiago sartua dela gure munduan edo zoin arloetan. Berdin uh, osasuna ere, atera da, eta osasuna bereziki uh, zer ekoiztu, zer tresna berri sortzen aldiren, be osasuna berezit proiektu baten dako. Eh, norberak balin badu problema bere problema ez denentzako balio duena, bere beretako eta nola izan gai horre ere big data eta olako numeriko eh, atal batzuek eri esker, nola lortu bako zat egokitzea. Eta hirugarrena ez duguna orain, oraino hasi, baina uh, eh, benduan eginen duguna, gauzatuko duguna, da deitzen dena uh, fabrikazio aditiv, ekoizpen uh, gehigarria. Horrekin da, uh, Nolazpeit bai, eh, industriak gaz gora emaiten du, zenta orain arte egiten zen teknologia zen, materia batetik kenduz, plegatuz eta hola usatzen zen azken uh, punteko eh, pieza. Aldiz orain o, sistema horrekin, Materia gehitzen dugu emeki emeki, diende eh, zabalaren zat, publiko zabalaren da impresion 3D deitzen duguna. Eta hor, badituzu bai plastikoan eta bai metalan, eh, jakin behar da, bai honen antola eh, in, eh, estrenatu izan dela ekoitza tresna berri batzuk, nahiko importanteak, eta hori ere nahi dugu, piskabat, uh, gure industria, hiruen, hiru eskualden industria indartu uh, olako uh, teknologia birriekin. Eta hemendik beraz, uh, 2000 eta idatziari begira, zertan segituko duzue? Orduan behuai eh, identifikazio lana bukatua da, eh, beti behar den zehaztu eta definitu, baina eh, orain biltzen ditugu asiagira deia biharloetan, eh, empresekin eta lantzen dugu ikusteko nola egiazkik uh, gauzatu, elkar lan hori, eta jakin behar da, mai, 2000 emiretziko maiatzean bukatu behar dugula bi mugaz gaindiko poloak sortuz. Eta hori izanen da, ba, hiru eskualetako laborategiak, enpresak, zentro teknologikoak, elgarri kin produkto bat edo serbitzu bat eskaintzeko, hemen biztanda, gure artean, mainan biztanda, uh, eh, Europa mailan edo nazioartean mailan.